کسانی که گنی و nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo uburundi bukugorore bakunzi b'ikiyago cyo ku nama ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro cya politiki kuri radio isanganiro twizigira ko muri benshi mwahisemo gukurikirana kino kiganiro kandi muje muri ko muribaza ivyo tugiye guca ijya nino no munsi dushimikiye ku kiyago cya politiki mu byo twavuze biranga demokrasi harimo n'amatora icyo gituma uno munsi dushimye kugaruka ku bijyanye n'intererano y'abanyagihugu ku matora yimirije mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri iryo naryo rikaba ari ijambo riza ryaravumberewe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kw'indwi aho yatangaje icese y'uko abarundi bagiye guterera kuko babyishakiye amatora yimirije mbere akabaza yaramaze no gutanga akarorero hirya no hino rero baciye batangura kwibaza utubazo bamwe bati mbega by'ukuri iyo ntererano ni kugushaka kwa muntu canke ni itegeko rizohabwa umunyagihugu wose aterere ibyo rero bikavugwa mu gihe mu bushyirangange bw'intara hagati mu gihugu hoho bamaze gusaba nuko hari hakwiye gushingwa itegeko ry'umukuru w'igihugu nibwiriza abarundi guterera icyo gikorwa cy'amatora yo mu bibiri na mirongo ibiri mbega none hamwe iyo ntererano yotangwa ku bwinshi abarundi bazovyungukamo iki mbega hoho hamwe itabaye abarundi bahomba iki mbega ni kubera iki uno munsi vyoba bisabwe ko abarundi baterera amatora kandi atari yo matora ya mbere abaye mu Burundi iyo umuntu avuze rero intererano abarundi baramenyereye yuko mu by'ukuri atamuntu aza kugusunika ku gakanu uterera kuri ngombwa yawe mbega by'ukuri abarundi baba biteguriye gutanga iyo intererano kuko bavyishakiye canke hazaba hajamwo igitsure mbega mu gihe hoho abarundi botanga intererano kuko bavyishakiye by'ukuri amafaranga abarundi bazoterera arashobora gukwira gutunganya amatora yose atekanijwe atamfashanyo yo hanze isabwe mu matora yimirije hoho hamwe yo batunganijwe n'abarundi gusa twokwizera ibizovamwo uko bizogira akamaro gakomeye gute bikemegwa n'amakungu mu kugira ngo duce ijya n'ino ibyo bibazo hamwe n'ibindi bitari bike biza kubyukira hano ku nama ku nama twicaranye n'abatumire bane terance ntayiraja ni umuvugizi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu ndakura mu kici ndakura mu kijomesha makuru ndaramukije bagenzi turi kumwe hano murakoze cyane turi kumwe kandi n'uwaserukiye umugambwe w'abadasigana yiprona akaba mbere ari nawe munyamabanga mukuru waho nawe ni umushinga nawe Olivier Nguru nziza ndakura mu kije Nguru nziza ndakura mu kije Jerome sangwe ku nama urakoze cyane iki kiyago cyo ku nama utuma tuvuga mu katwumva ni Emetre Semitebutsi ugihagarariye ni Charles Makoto Jerome Niyonzima ni jewe ndakiremesheje mu gutangura rero mbere mu bushikiranganje bw'intwari hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu muri kino gihe abarundi bahamagariye guterera amatora y'imiriki intererano umuntu aba kuri iyo ntererano ivugwa harimo ukubyishakira cyangwa harimwo igitsure cy'umugabo kigomba guhakuza bunini mu matora urakoze kubaza icyo kibazo nk'uko mwabikurikiranye nyine icyubahiro mu gihugu cyacu Burundi hajya bavuze gusa mbere barabishize mu ngiro kandi warabibonye ibyo rero sagasishara mu sino bigaruka kandi urabizi ibitari bike barabihagaritse mugabo Burundi burabandanya kandi bubaho neza nico gituma rero muri iyo ntumbero two kwitegura leta ku ruhande rwayo isanga itegekanya amafaranga agenewe amatora mugabo nkuko mwagiye mu matora yose mwagiye murabona amahera uravye uburyo ubutunzi igihugu gifise ntiburagara ku rugero bushobora kwikwiza ijana kwijana kuri bijikora y'amafaranga ya leta kugira ngo ishe gutunganya amatora muraze ko hama ifashanyo nyinshi zigizwe n'ibikoresho zigizwe n'amafaranga byinshi biba bikenewe eh, bamwe badufasha bo muri miliyoni n'abandi batari bake y'abanyaburaya kubera ibyo rero nta gusamara ni ukuvuga ku ruhande rw'ifashanyo iza gusahiriza amafaranga ya leta naho leta yateye akamo kugira ngo abarundi twitegure mu gihe izo fashanyo zoza byoba ari byiza kurusha kuko ayo mafaranga yokora imigambi y'iterambere ariko mu gihe bitoba kugira ngo kimwe mu nkingi za demokarasi ariyo matora bitsimbatare mu gihugu ni muri iyo ntumbero rero leta yateye akama abarundi kugira ngo bashigikire ibintu byo bita mu gifaransa devoir fondamental ni ingingo zitatu ziri mibirizwa shingiro iyo rero ingingo 73 ni ingingo imwe muri zo ivuga ivyo gutera ku muntu abyishakiye Eh, aha umushikiranganji ah, w'inkwagati mu gihe cy'ukundi gihugu itegeko rirashobora kuba iry'umukuru w'igihugu canke itegeko shikiranganji bivana ingene iyo nama shikiranganji yoba ivyize mu gihe ibonye ko ari ngombwa kuyojaho ariko izoguma yitwa intererane iguma yitwa intererano nyene urakoze mpindukiye mu mugambwe badasigana iprona Olivier amatora saya mbere uburundi butunganije kuva bwitwa izina kubera ikintererano muravyumva eh, mu mugambwe badasigana iprona imbere yuko tugira twishura ku ico kibazo nuko tuzi yuko ari ngombwa ko mu gihugu haba amatora ni ikintu ca mbere ciza cyane mu gihe rero igihugu kizi yuko hategezwa kuba amatora leta itegezwa gufata mu minwe ingingo zose kugira ngo Eh, amatora abe ibyo byarabaye mu cumi na gatanu twebwe umugambwe w'abadasigana ntitwasibye mu matora bagomba dusubire twibutse abarundi ko umugambwe w'abadasigana utari ugiye usiba mu matora n'umunsi n'umwe kuva igihugu cy'u Burundi cagatangura imigambwe yose umugambwe w'abadasigana waratsinze mm. Eh, mu gihe rero leta twebwe icyo tuvuga eh, twariyumviriye duti mu gihe leta izi yuko hategerezwa kuba amatora buri mwaka uko imyaka itanu iheze mhm. ni gute bama bariko bariyumvira yuko habaye ingorane tutaronka amahera yo mu matora mhm. na rero muganga w'abadasigana twavuga duti leta itagezwa gufata mu nteguro y'uburyo itegezwa gukoresha itegura itegekanye integuro y'amahera y'amatora mhm. ivuga iti ko mu myaka itanu hazaho imyaka ishireho mu ngingo zayo zo gutegura bije bavuga linye bijetere hame harimwo integuro y'amatora twebwe naho leta ivuze iti twakehaniwe igasaba abarundi ko baterera mu mico y'abarundi abarundi bamye baterera haba imanza bamwe baterera mm. tuvuga umugambi w'abadasigara turashigiye guterera mugabo bitabaye ku nguvu mm. ntihabe itegeko riza gusaba ko abarundi baza gutora baza guterera ku nguvu kuko twamye tubona yuko abarundi bitaba amatora nk'uko tuhama tubivuga bashaka ariko kandi ni ngombwa yuko twiyumva yuko dutegereza gutera umugambi w'abadasigara turiko turatuma rero mm-hmm. abadasigara tubabwira duti uwo bishoboye ku buryo afise aterera kandi tegeko ry'umukuru w'igihugu cyangwa inshyikiranganje ririko riravugwa eh, ko ejo cyangwa ejo rishobora kuza seruka ipironi yiteguye kurigarariza bikatuma bibatera uruhagarara ariko ndazi yuko abarundi benshi bazotera baterera kuko no mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abarundi baterereye amatora arabo ni uko byabaye ku munota wa nyuma kumbura abantu benshi batabivuze amatora yaratererewe mu badasigana muramaze gutangura guterera mu badasigana badasigana ababyimvira baramaze gutangura guterera kandi na jewe ndose ubwo buryo nzoterera ariko rero dufatiye ku buzima bw'abarundi hariho abakenye hari abafite ingorane hari abafonctionnaire ba leta bavuga bati bakumva akamaro ko guterera amatora mugabe ntibibagakana kugira ngo uzobura ntabwe havarunga ngajima namba nkakeye urakoze uh, professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa MS Rurenza ngemero amatora mu 2020 abarundi bitegure kuyaterera muri MS muramaze abarenza ngemero baramaze kumbure guterera twe turamaze guhimiriza abarenzangemero y'uko bakwitegurira amatora azoza mu hanyuma mm-hmm. ariko reka nishuri ikibazo bababaje n'abandi mm-hmm. ibintu by'amatora nk'uko wabivuze ugitangura ikiganiro ni kimwe mu ngendo ya demokarasi mm-hmm. si cyo cyonyine ni kimwe mu biranga ni kimwe mu biranga demokarasi kuno ari kimwe si cyo gikaze kurusha ibindi oya kiza mu by'inyuma ubwo ni uburyo kugira ngo muri demokarasi igende neza ubwa mbere hoho kuri iby'amatora rero mhm. amategeko agenga amatora aratswe mu mategeko agenga uburundi guhereye ku bw'izo shingiro amategeko agenga uburundi avuga yuko amatora ashigwaho ategurwa na seni mhm. ikaba yitegura uburyo bwo kuyagirisha mm-hmm. bagaca bagenda muri minisiteri de mbere bashatse abafashanya na minisiteri de finance uko rero ivyari kuba imbere nivyo vyari vya nyuma ivyari kuba vya nyuma ibi vya mbere ku bwanyu wewe wimvira ko umukuru w'iyoba yabishikije bitabanje gucana byabanza kuyigwa abo bose bavuga ngo bakuyiteko ntirikwiye nibo bari kubanza kumubwira bati tuvyize tubona yuko yari ibi mugabo urumva yarashinze mu nyuma kariho biyumvira ko ingene bobishira mu ngiro none ku bwa emerse birakenewe guterera amatora cyane n'ibikenewe rero mhm. inyishu ndaguha ndayikura ku migenzo y'ikirundi mhm. guterera byaramye mhm. umuntu aterera ko abyiyumvamo kandi agaterera kuco afise ku byerekeye amatora amategeko agenga Burundi nta tegeko ryo gutora ashyira wewe umunyagihugu nkanje dusabe leta isubire kugira imigenderanire myiza n'abadufasha kugira badufashe ayo matora abarundi muri iki gihe baragowe cyane ubu turetse ibintu byose byabuze inzara iri mu gihugu abakozi ba leta bakaswe imishahara batakironka kakunguko bahabwa ku mwaka ku mwaka ugaca uzana bishasha ngo bariho amatora kandi twari dufise abantu bashobora kudufasha kuyaturihira ariko muri uyu mwanya aburi kuravuga ko imigenderanire yoba myiza muri uyu mwanya yoba itaraba myiza irashobora kuba myiza n'ubu leta yo byifuza mhm. jewe numvise bavuga ngo igituma ngo ngo banyamahanga ngo kugerageza kutwinuba ngo ni kubera kuko atari bayitegeka kubera yuko demokarasi uyikunda uko igenda kose irafise aho ku isi yose ni ukubwiririkanya bica mu biganiro mugabo umuntu adashobora kugira ngo aganire n'abandi banyagihugu kugira ngo bagire amatora bari kumwe abatanga ubushobozi yacagira ati none iyi demokrasi muri mwose imwe twagira ngo tuzuza kubafasha gushyira imbere kuko n'abandi barabafasha mugabo tugiye kwiyugarira ko nta kundi ndagaruka kumbure kuvuga umuti honorable Pierre Celestin w'umwizere y'abarundi mhm. amatora yimije mu 2020 bibaye ngombwa yuko abarundi bazotanga intererano mwinda kuba mwavyakiriye neza muri mu nama nshinga uko umuntu abyakira daboro biratangaje kuko nicyo kibazo nagumye nibatse birakenewe ibyo bintu by'ukuri none birakenewe cyangwa ntibikenewe jewe nogira nti eh. ntibyihuta kandi ntibikenewe kubera imvo zitatu mu nkundire ndazibagire ku muriri imvo ya mbere urabye umunyagihugu w'i Burundi mhm. ukaraba n'umufonkisiyoneri mhm. abakozi ba leta ukaraba igihugu kigeze ku bijyanye n'ubutunzi ukaraba ingene umurundi uko bivugwa mu biharuro abayeho munsi y'idolari rimwe ku munsi ukaraba n'ingene umukozi wa leta kugira ngo ashobore kurangiza ukwezi ashobore kuronka ibyangombwa n'ibyankenerwa mu muryango wiwe ari ikibazo gikomeye ugacuraba n'akigoragira mu gutanga ikori ukaraba n'akigoro umunyagihugu wese ati sinakigoro ni itegeko uyu munsi rero bavuze bati tanga ayandi mafaranga ni nko kuyatoza kabiri kuko abanyagihugu barayatanga utiye n'imvura ya kabiri eh barayatanga uyatoje kabiri rero si byiza kuko mu bikorwa leta itegekanya amatora ntaje nk'ikintu kicaduka n'ibintu biri muri bwizwa shingiro uretse gusa ko ntayiraje yacishijemo gatoyi ka akamusovye yavuze ngo ku miliyaridi indwi ni miliyoni amajana abiri aho hariho umuriyaridi umwe urabana n'ingene seni ikora ibandanye baho ni miliyaridi rero zitandatu ni miliyoni amajana abiri zategekanijwe ziriko ziregeranywa uyu mwaka mhm. zizegeranywa n'umwaka wa n’umunani, mhm. zizegeranywa n'imwaka cumi 2019 mhm. mbere n'amezi make y'imbere y'amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri. muri Chuck Colbert ariko araboneka ayo yandi y'iruhande rero antera amakenga nibaza ikibazo ntimbega zojahe baravuga ngo bashinzwe amakonti mugabo biragaragara neza kubijanye n'amatora avuga ko ari seni itunganya ingene amatora agenda iyo konti none yoba yugurujwe na sena aho n'ikibazo umuntu yibaza yoba yisunga amategeko ayo mahera azokora gute azo amahera ataboneka neza by'ukuri ingena ariko araza hanyuma mhm. ikindi unkundire mhm. navuze ibintu bitatu kandi nabihejeje mhm. mugabo ngaca ngaruka ngira burya iki kibazo cy'amafaranga cyari ikibazo gitoye kuko hariho ibibazo Eh, bavuga bijyanye n'ubufatanye bw'ibihugu ku isi abantu bakubahirizwa mu gateka kabo ivyo bindi by'amafaranga byitamwe barayazana mm. araza n'ibiri kuranaruha ugira uti imoso oya sinagize ntimoso kuko bariko barayitanga nakubwiye imiliyaridi zirenga indwi ni miliyoni amajana abiri ziciye mu makoni yamaze kwemezwa ko arayagenewe amatora ayo yandi rero y'iruhande tutabona ingena zokoreshwa n'ingena zoza nibyo rero ntariko ndagaruka kuvuga intererano nta n'umwe atazi yuko amatora yose imyaka tumaze dukora leta irashyiraho amafaranga mugabo ntiyigera kwira kuko amatora atwara amafaranga menshi cyane rero icyo mvuga umugambwe w'abadasigana iprona ni uko ibintu bijyanye n'amatora n'itunganya rya politiki twese dutegerezwa kumva kumwe mm. kugira ngo ejo ntihagire abidohora cyane ngo bababazwe n'ukuntu ariko arategurwa aha rero twebwe aho dufatirana integugo yayo utayatanze kuko atabishatse eh, ko atangorane yogira kuko jewe gushika ubu aho ngeze amaso nta tegeko ndabona rivuga yuko tuzoyatanga ku nguvu kubwawe rero utoyatanga yo kwijandajanira ntaciyo kwicura yatanga kubwiwe avuze ati jewe ntayo ntanze jewe atategeko ririho nta ngorane iriho mugabo duhamagariwe guhimiriza abantu kugira ngo duhimirize abantu dutanga uburyo amategeko ah, mu migambwe iwacu tuzosaba abadasigana cyangwa mu nama nshingamateka rigacayo aho rero muri gihe yo barenze e, itegeko erega amategeko nk'uko namwe ndabivuga mhm. akwiye guhera hasi agashika hejuru mhm. e, jene imvira yuko e, um, iyo baba botubwiye mhm. iyo twebwe abanyamigambwe bo baduhanije twoberetse ingene ayo mafaranga yoboneka mhm. tuvuge n'ayo mafaranga yoboneka gute nyine nk'ubu babahanuje nyine baduhanuje eh. hmm. tuvuge ko atokwira hmm. birashoboka ko adakwira hariho uburyo bwo kuyaronka nk'uko twamye tuyaronka kuva tugira amatora mhm. tureke igihe cy'abakoroni tuvuge amatora yarakomeye cyane ko mirongo icyenda na gatatu na bibiri na gatanu mhm. ni amatora twigiriye twebwe nyine twarikukiye mhm. icyo gihe abadufasha baradufashijemo baradufasha kandi icyo gihe ibi byamye bivugwa ngo ngo ngo butare n'agataka ntitwa dufise bwinshi kurusha ubu n'ubu ni kwa kundi mhm. nta mateko arahinduka yerekeye imigenzo y'iwacu yotuma batadufasha oya ntitugerageza kurondera ibyitwazo ntibaretse kudufasha kubera yuko bagomba kwigarurira ubutare n'agataka ariko ubuko tubona ko bari ubuko mubona ko bari ubutegetsi bonyene bikondo nagomba nagomba nukuri abarundi batwumva ibyo bintu ntibavyemere kuko amatora amatora abaye ikivamwo ntawe ukimenya ubutegetsi buvamwo muri ayo matora ntawe ukimenya atarahera ibyo tugira ngo bareka kudufasha ngo bwira bishirireho ubutegetsi bishakiye ibyo ntibishoboka twe turi ngaha twese numvise ko dushaka amatora kandi dushaka mhm. yuko agenda neza agenda neza kandi aje mu bose mhm. kuko amatora nkuko honorable yabivuze ndatangura umunsi wo gutora nyine. atangura no muri ibi turiko turavugana cyo gituma interano yatanguye gutangwa nk'akarorero nk'ubu e, ejo mm-hmm. nihagera yuko bagira amakarangamuntu adasubigwamo mm-hmm. icyo kintu ugira kiva mu mahera y'amatora kiva mu mahera yanditswe muri minisiteri ya interiyeri mm-hmm. nk'icyo ni uburyo yo gutegura amatora ibintu byo kuraba abantu bazotora urusansuma ugira bijya mu mahera yateganijwe mu matora hariho ubijejwe muri ariko none ko muvuga ko amatora ategurwa kare eh. kubera iki uko kurondera uburyo bw'amafaranga bwo mu vyanga ko vyoba kare n'utoterera uno munsi nk'abarundi mwe muserukira abarundi mwimvira yuko utoterera byo mugira kwingaruka izihe tube twifuza ko bavuze kuti ni intererano yoba intererano ntiri ibitegeko ry'intererano mhm. sinzi aho niho nahereye mu ntango kandi ngira mwantaho ku ruhande rw'intererano hanyuma natanze impamvu bituma bitatungera mu nkurikiye mhm. bitari bikenewe ubu rero kuvuga ati mbega ingaruka yobiyihe canke ntiyobiyihe mhm. iyo umuntu ate asabwe gutererezwa araterera canke ntaterere mhm. araterera bivanye n'uko umutima we w'umurongoye mugabo adaterereye sinumva ko hari ingorane yogira mugabo bamaze kuvuga bati bamaze kuvuga bati byabaye itegeko aho rero ntibikibaye intererano abantu baba bategetswe guterera none habaye habaye itegeko ry'intererano aho rica riba nk'ikori bica mu bintu by'inguvu mm. eh, hari naho numvise nizere ko atari byo eh, mu bice bya kirundo ngo abantu batanguye kuza barafatwa bababaza bati zanara karesi kuko waterereye amatora aharumva ko bitanguye kuba nabi mm. aharumva ko bitanguye nabi bije nabi aho rero ndahafise amakenga mm. je rero nibaza yuko igikenewe igikwiye kandi kibereye ni uko abarundi ubwacu two kwikubita agashi nimba hariho umurongo wamaze gushigwaho abahinga bo mu bushikiranganji bariga neza bafatiye ku byo bita prevision budgetaire de l'année ni ukuvuga barafata ingene ibintu biba byagenze mu mwaka uheze mm. bakaraba neza bati ok twategekanya kwinjiza aya mahera ayo twagetegekanije n'aya uyu mwaka twaronse aya ibishoboka turabye ingene iby'ubutunzi biriko biragenda tukaraba ama investisima ingene ariko aragenda tukaraba ingene ibintu biriko biraba birakurikirana mu by'ubutunzi kuri uyu mwaka reka dutegekanye ayangana gutya nawe no aya ntitwoyabura mhm. n'ibiharuro bikomeye bakora mhm. kandi bigakogwa n'abahinga ariko hanyuma rero bagwaka ariko yavuze hanyuma rero mhm. Eh, kuko yacishijemo akantu ko kumera nkaho ukengereye kumva urwego kandi si byiza ngo ni ibintu by'impapuro gusa ibintu nitwo kwicara hajya mu nama nshingamateka kugira ngo dutore ibintu bitari byo mu nyuma rero biraza biraza nari nkibibaha bigashika rero mu nama nshingamateka abahinga babihejeje umushikiranganje mm. akabirungika eh, ingene iyo bica niyo bica mugabo bigatebe gashika mu nama nshingamateka hanyuma mu nama nshingamateka ariho umugwi wamaho ujejwe iby'ubutunzi nawe nyene uburimwe abahinga mu by'ubutunzi mhm. bakaraba bati mbega iyi bike baturungikiye imeze gute mhm. bakayiga ko hari ibitameze neza babona biteye amakenga bakabaza ibibazo umushyikiranganje ahari bimeze neza bakabyemera ahari ibyo babona bo babihenze bakanabihindura hanyuma bikajya mu nama ya bose rero abantu bakayaga bagatora ikintu ciyumviriwe ko ariko tugarutse kuri iki cyambo urumva rero kuvuga yuko ngora ibipapuro kubona amafaranga eh. amatora kubwanyu murabona ko yokwira ku buryo atanera no kuvuga rero ngo ni ibipapuro gusa batorumba sico nako apana itegeko oya bayita code eh. ko ijya ronda nta kibazo eh, mugabe ico bita etide de feasibility na plan d'exploitation ngira ngo iyo ni yindi teme tuzovuga n'ubundi munsi ko jewe nk'umushinga mateka nayirondeye nkayirwa ni ibinyegezwa bw'ibyo byose birimwo mm-hmm. ivyo rero kubivura dushobora guhemukira abanyagihugu mm-hmm. hakumuriro guhifashanya gutegeka kukwiba canke guhemukira abanyagihugu yofuma yireka nigituma ariko arasabwa kandi biratomoye nakore ko arukuza gusahiza mu gihe mu gihe baba arimo tuzera inze atoboneka mbega amatora yoca hagarara mbega ahagaze wa wundi wavuga yuko adafungura neza hatabaye amatora niho yoca yoroherwa kurusha ariko ariko mushinga nta urazi cyo bituma umutekano n'amahoro mu gihugu amatora ko atunganywa na seni eh. bakagira bati mbega ayo mahera ko akwepa konte ya seni naho nyine leta n'abajiji ntwaro bateza kubiraba kuko intererano ntibafata abantu ku gakanu ikindi nacyo ni numvise mu banyepolitike bavuga bati ntitwatangura guterera amatora tubona umenga ntituzoyajamo twe tuzoyajamo mu bwangu bw'adasigana ipironi tuzoyajamwo hari ibyo bavuze by'ibiganiro ni ngombwa abantu turacaganira ariko iyo ibiganiro ntibyoshobora kubuza yuko eh, igihe hose ho byogera byosanga twiteguye ku bishoboka naha rero tuvuga duti ibiganiro turabishyigikiye ko bibandanya ku mutumiro wabyo ariko na leta ibandanye isaba intererano idafatiye ku gakano kuko niyo afatira ku gakano si ibintu byiza cyane duhimirize n'iyindi migambwe kuko nigeze kumva abantu bavuga bati dufatiye ku migenderanire y'ibindi bihugu mbega igihugu ntigikeneye imigenderanire igihugu kirakeneye imigenderanire n'ibindi bihugu ni ngombwa igihugu nticoba agasenyankwi niko kiyugarana kibaza yuko amahoro akiriho hanyuma rero ugiye gusenyera agatora akagaturira usanga byagenda igihugu rero kirakeneye imigenderanire n'ibindi bihugu mugabe iyo migenderanire nayo nyene ni bya bindi imigambi y'uwundi ntikubakira urugo urugo rw'abarundi teza bwubaka nk'uko tubyiyumviriye mugabo eh, dutererane dufashanye kugira ngo amatora azagendeye neza y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nivyo dusaba uko gwiki professeur Juvenal ngorwa n'ubusa muri MRC uko uko nagwe ni kwimvyuka mhm. amatora ahambaye kurusha y'ubu yaramaze kuba tutayaheruka kandi twaragize icyo dushikako mhm. tugishika ko dufashijwe n'amakungu ni uko ujya gusaba ugasaba umuntu atagira uburyo ngo ayaterere kandi urenganye umuntu yari kuyagufasha mudafitaniye imigenderanire myiza igituma ingona niyo nyine mm. rondera muri wewe nyine igituma iyo migenderanire itariho mbega ugira ngo twe turi abanyamibembe ko bafasha ibindi bihugu utavuze ico yokora mhm. ubanza kugira urutonde rw'ivyo mwokora mhm. ngo titure hejuru urwo rutonde ubu rero turondera amafaranga niho rero twese turi hamwe zo zogica tubwira abo bantu bahora badufasha bafasha n'abandi tuti dufashe nkuko mwahora mudufasha twumvikanye honorable Pierre Celestin hoko kugira ngo aya matora tuyashikemwo abaterera baterere induru zitako ziravuga nkizi umuturoroshe gose mhm. ingorane zihari zica zitangura gufata zica zitangura guhera kuko iyo ni nayo yabaye inyendamuvano y'abatadufasha kuko ikibanze kukivuka bazanye mu iby'ubutare je ubwo butare eh, ndakubwiye ko narondeye nk'umushinga amateka plan d'exploitation nivyo bita étude de faisabilité nibiki bivuga neza icyo uwaje kuburondera atwara n’icyo leta isigarana n'iki ntabirondeye ndabibura ni ukuvuga rero yuko ni ibintu usanga umuntu akwegera ko ibindi bihugu bifasha igihugu kugira ngo kive mu rufatangane rw'uruhagarara baba baraciyemo n'ibi by'amatora nuko nyene ni ukuvuga ibi byubahirijwe ubwo nyine amafaranga araza niyo atova aho hanze jewe ndagwa nkagaruka nabi babwiye yuko amafaranga yatunganijwe neza ari muri budget y'igihugu uko zizoza zirakurakuranywa gushika umunsi w'amatora amafaranga azoba ariho nibane ayo yandi rero niyo tutabona yego ayo yandi niyo tutabona gusa icagira torezwe kuko yoba atojwe kabiri icanyuma icanyuma n'ukuri nosaba ko batafata abantu ku ngufu kuko barikorewe abantu bashonje abantu bikora no kubaho barya rimwe ku munsi ugaca usongera isibuti zana n'amakori y'amatora kandi ayo mafaranga asanzwe ahari ari hahari hayandaca urumva ko bitoba ari byiza jewe n'ivyo bitatu numva nukuvuga nk'umuti murakoze bariko barasaba kuri imeza ko batufata abantu ku nguvu muriteguye kubavugira ubwa mbere icyo nagomba gusaba ni uko abanyapolitiki bari aha bose bukunimba bakeneye amatora kandi ndazi ko bayakeneye twese tuyakeneye bukumvisha banywanyi babo ko ari ngombwa kugira ngo umwe wese aterere ubishoboye wese aterere kugira ngo arabikwepa ico kintu cemeye twe tukibemerera twebwe ico twemera nuko ibwizwa shingiro ridusaba twese abarundi twese tubishoboye gutanga intererano niyo yishu ntanze murakoze murakoze cyane reka ndagushimire niba ko terance ntayiraja uri umuvugizi uh, w'umushikiranganji ntwari hagati mu gihugu ntimuranirwe mwese mu banki no mu byanyu naho butaha unama ni ikiganiro sha radiyo isanganiro nama abarundi bashikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ubuzima bw'igihugu kugira ngo Burundi bwugorore